بسم الله Alamin. الرحيم الحمد لله رب العالمين ala والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما Assalomu alaykum va rahmatullohi va وبركاته alloh subhanahu va taolo odam alayhissalomni juma kunida yaratdi juma kunida jannatga kirgizdi juma kunida jannatdan chiqardi va qiyomat kuni ham juma kunida sodir bo'ladi alloh taolo taqdir qilgan kunda juma kuni kelgan paytda alloh taolo taqdir qilgan juma kuniga kelgan paytda isrofil alayhissalomga og'ziga surni tutib, ko'zini arshga qaratib, diqqat qilib quloq solib turgan Isrofil alayhisalomga Alloh taolo ana shu surga nafqa urishlik deb buyuradi. Astagfirullah billah. Va nufiqa fis suri fasoiqa man fis samawati va man fil ardi illa man sha'a Alloh, thumma nufiqa fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Sur chalindi-yu osmonlar va yerdagi bor jon zot o'ldi. Magar Alloh xohlagan zotlargina tirik qoldilar. So'ngra u ikkinchi bor chalindida banogoh ular, ya'ni barcha haloyiq qayta tirildi. Qabrlaridan turib Allohning amriga ko'z tutdi. Ya'ni osmon va yerning o'rtasidagi hamma o'ladi, faqat Alloh xohlaganlar tirik qoladi. Kimlar? Ulamolar aytadi, bu ulug' farishtalar deydi ba'zilari. Ba'zilari jannatdagi xurlar va abadiy g'ilmonlar. Qolgan hamma mahluqotlar vafot qiladi. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ular faqat birgina dahshatli qichqiriqni kutmoqdalar xolos. U ularni janjallashib turgan hollarida olib ketar, ya'ni halok qilar. Bas ular na biron vasiyat qilishga va na uylariga qaytishga qodir bo'lurlar. Bozorlarda, guzarlarda talashib, savdo sotiq qilib, birini ikkinchisi haqini yeb, dunyo bilan shunday bir ovora bo'lib turgan insonlarni yomonlarning ustiga qiyomat qoyim bo'ladi. Na vasiyat qilishga ulgiydi ular, na uyiga qaytib borishga ulgiydi ular. Bu ovoz to'satdan keladi. Hech kim hech narsa qilishga ulgurmay qoladi. Avvaliga bu ovoz sekinlik bilan boshlanadi. Keyin ko'tarilib bo'ladi, keyin ko'tarilib bo'ladi, butun koinotdagi mahluqotlarni halok qiladi. Uni avvaliga bitta odam eshitadi. u odam uyini devorlarini tuzatayotgan, devorni ustida ish qilayotgan odam bo'ladi. Birinchi bo'lib shu eshitadi, birinchi bo'lib yiqilgan, qiyomatda surning ovozini eshitib bo'lgan kishi mana shu devorni ustida turgan kishi bo'ladi. Keyin ovoz ko'tariladi, ko'tariladi, butun koinot halok bo'ladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Qiyomat ikki kishi bir ko'ylakni savdolashib turganlarda qoyim bo'ladi. Ular hali savdolarni tugatib ham yoki bir-biridan ajramagan bo'ladi. Savdosining ustida qiyomat bo'ladi. Bir kishi o'zini hayvonini sutini sog'ib, olib kelib ichishlikka ulgurmasdan qiyomat qoyim bo'ladi. Bir kishi devorini tuzatib, uni pardozlab ustiga suv quyib turib qiyomat bo'ladi. Bir kishi tayyorlagan taomini olib, og'ziga solmay turib qiyomat bo'ladi. Ya'ni ovqatni pishirib kelib, olib yeyishlikkacha, luqmani tovoqdan olib og'ziga solishgacha qancha vaqt o'tadi? Mana shunday qisqa muddatda qichqirib tutadi, hammasi birdaniga halok bo'ladi. Avvaliga sekin-sekin boshlanadi ovoz, keyin birdaniga ko'tarilib ketadi. Shunda buyuk bir ajoyib ishlar sodir bo'ladi. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'usun li yawmin azim, yawma yaqumun nasu li robbil alamin. Ular o'zlarining ulug' bir kunda barcha odamlar butun olamlar Parvardigori huzurida tik turib hisob kitob beradigan qiyomat kunida qayta tirilguvchi ekanliklarini o'ylamaydilarmi? Birodalar, birodi haqini yeyganda, namozga beparvo bo'layotganda, ibodatdan beparvo bo'layotganda o'lib Allohning oldida turishlik esidan chiqib qolyaptimi odamlardan? Mo'min odamni boshqalardan farqi shundaki, g'aybga iymon keltiradi. Ya'ni o'lganimdan keyin javob berishim kerak deydi-da, juda ko'p ishlardan o'zini tiyadi. Boshqalardan farqi shunda. Ertaga hisob-kitobda borligi ishonadi u. Inna haula'i yuhibbuna al-ajila va yazaruna wara'ahum yawman thaqila. Albatta u kofirlar naq dunyoni suyurlar. Shu dunyoda yaxshi ko'radilar. va ortidagi og'ir kunni, qiyomatni esa tark qiluvlar, ya'ni u kun uchun biror bir amal qilishmaydi. Buguni bilan yashaydi. Ertasiga ular tayyorgarlik ko'rmaydi. yawma yawmun asir alal Chunki qachon qiyomat qoyim bo'lgan haqida xabar berib, burg'u chalinganida ana o'sha kun qiyin kundir, kofirlar uchun oson bo'lmagan kundir. Alloh taolodan qo'rqib, mana shuni kelishiga, kelishiga tayyorgarlik ko'rishligimiz kerak bo'ladi. Birodalar, bu dunyo hayoti chivinni qonatiga ham arzimaydi. Nabiy sollallohu alayhi vasallamdan sahih hadislarda keladi, Rasululloh aytadilar, agar bu dunyo deydi, ichidagi hamma narsasi bilan chivinni qonatishalik qadri bo'lganida Alloh taolo bu dunyo hayotidan kofirlarga, ya'ni ne'matlaridan bitta qush suv ichganchalik miqdorcha ham bermasiz deydi. Ya'ni bu dunyo siz bilan men o'ylagandek zo'r narsa bo'lganida kofirga men bermasdim deydi dedi Alloh taolo. Lekin qarab tursiz, dunyoda Alloh kofirga ham mo'minga ham beryapti. Balki kofirlarga ko'proq berib qo'yapti. Arzimaydi bu dunyo fido bo'lishlikka. Ya ayyuhannasu suttaqu robbakum inna zalzalatas saati shay'un azim. Ey insonlar, Parvardigoringizdan qo'rqingiz, zero qiyomat soati qiyomat soati oldidagi zilzila ulug' dahshatli narsadir. Akalar 5 ball bo'pti deydi. G'ichir-g'ichir-g'ichir qilib ketsa, vallohu alam hech kimi puli uyi ko'zga ko'rinmasa kerak. G'isir g'isir g'isir qilib kelganda odamni oyog'i ham ishlamay qoladi. U bor yo'g'i bir 3 bal 4 ballik qimillash bo'ladi. Endi qiyomatning dahshati, qiyomatning zilzilasi bu oson narsa bo'lmaydi. Alloh taolo buyuk narsa deb aytayapti. G'achir g'achir g'achir bo'lib qolgan paytda nimangizni olasiz? Pulingizni olasizmi? Nimangizni olasiz? Joningizni olib tashqariga yugurasiz. Kiyimingizga ham qaramaysiz. Ya'ni mana shu yer qimillash inson yuragiga qanday bir qo'rquv bag'ishlaydi. Dunyoda o'zi qo'rquv soladi, lekin qiyomatning dahshati Alloh taolay aytadi, buyuk narsa deydi. Uni ko'rar kuningizda, ya'ni qiyomat kunida emizayotgan onalar emizib turgan bolasini unutar. Ha dunyoda ena bolasiga yuguradi, beshigini ko'taradi, beshigini quchoqlaydi. Yer qimillaganda bolasiga osiladi. Lekin qiyomat shunday dahshatki, emizib turgan bolasini tashlab yuboradi. Barcha homilador ayollar o'z homilasini tashlab yuboradi. odamlarni mast, alas holda ko'rursiz. Holbuki ular mast emas. Allohning azobi qattiqligidan, qo'rquvni buyukligidan aql kuchlarini yo'qotib qo'yadi odamlar. Wala tahsabannalloha ghafilan amma ya'maluz zolimun. Dunyoda sizga biroz zulm qilsa, haqingizni olib ketsa, haqingizni undira olmasdan, unga javob bera olmasdan ichingiz ezilib qoladi. Tuhmat bo'ladi, ig'vo bo'ladi. olmaysiz, zulm ko'rasiz. Shunda mo'min odam nima qalbiga bag'ishlaydi, xotirjamlaydi. Oxirat boru deysiz. Chunki hech kim yo'q sizni qiz oladigan. Kimga bormang, siz nohaq bo'lib turaverasiz. Adolat bormi deb deyveradi odamlar? Bor adolat. Lekin adolatni faqat dunyoda bo'lishini kutayotgan odam adashadi. Alloh taolay aytayapti: "Ey Muhammad, siz hargiz Alloh zolim kimsalarni qilayotgan amallardan g'ofilda o'ylamang. qanday qilib bir fojir, bir fosiq yoki bir kofir peshanasini yerga qo'yib subhan robbiyal a'lo deyotgan yaxshi ko'rgan bandasini haqqini olib ketsa, Alloh taolo tashab qo'yadi deysizmi? Hayvonda hayvonda haqqi qolmaydi ku qiyomat kunida. Qanday qilib mo'minda haqqi qolsin, birodar? Innama yuakhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilayhim tarfuhum wa fidatuhum hawa. Faqat Alloh ularning jazolarini ko'zlari dahshatdan qotib qoladigan qo'rqinchli qiyomat kuniga qoldirmoqda xolos. Sabr qilib turinglar, olasizlar haqqinglarni. Aksincha, dunyoda yeb ketganiga xafa bo'lish emas, xursand bo'lish kerak mu'min. Chunki naryoqda ko'paytirib olaman. Chunki Alloh taolo qiyomatda bir bandani dozoqqa kirgizib azoblasa, Allohning haqqini yeganligi uchun azoblaydi. Gunohlarni qilganligi uchun Alloh Karim, Alloh Karim. kechiradi, chiq deydi. Kir jannatga dedi, men kechdim haqqimni. Jannatda eshigini oldiga borganda, lekin mana odamlarda senda haqqi bor. Shular rozi oldi. Ana shu kunda asqatadi shu haqlarimiz. Shuning uchun haqqingizni yetib ketgan bo'lsa, usta bo'lsangiz, usta bo'lsangiz, ishlatib haqqingizni bermagan bo'lsa, arzimagan bahona topib yoki bermasdan cho'zib yurgan bo'lsa, ko'p ham siqilib yoravermang. Agar bu koinotni, hayotning ikkinchi qismi ishonadigan bo'lsangiz, qarasang, yuyapti haqidan qo'rqmayapti hech kimi, zulmni qilyapti, ishib semirib chiroyli yashayapti. Ha sizdan bitta xatolik o'tib qolsa, teshib chiqyapti bir etingizdan. O'zi kecha o'zi ali savdoda bir 50 so'm oshib olib ketib, indamay yeb qo'yganimda bugun yomon chiqdi. 50 so'm o'tib ketsa, teshib chiqyapti bir etingizdan. Endi 50 millionlab yeborayotgan bo'lsa, teshib chiqmayotgan bo'lsa, birodarlar, xotirjam bo'laylik. Alloh taolo odil zot. Ularni qiyomat kuniga olib qo'yapti, deyapti. u kuni ular boshlarini osmonga ko'targan hollarida chaqirilgan hisob-kitob uchun chaqirilgan tomonga chopurlar, ko'zlari o'zlariga qaytmaydi. Ya'ni qo'rquv shunaqa bo'ladiki, ko'zi qatib qoladi odamni. Hamda dillari dahshatdan bo'mbo'sh bo'lib qoladi. Bizni ham dilimiz dahshatdan bo'mbo'sh bo'lib qoladi yer qimillaganda. O'sha holatingizni eslang-da. Kimligingiz, nimaligingiz, familiyangiz nechta pulingiz borligi, qanaqa mashinangiz borligi, qaysi ko'chada turganingiz nechta esingizga kelmaydi. Mana shu dahshatdan yuragi bo'shab qolishi bo'ladi. Lekin hali yer qimlash to'xtagandan keyin o'zingizga kelasiz. Chiqib ketaveribmiz axir, hamma yo'q tashab. Takayfa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba. As-samaa'u munfatirun bih kana wa'duhu maf'ula. Bas agar sizlar kofir bo'lsangizlar, o'z dahshati bilan bolalarining sochlarini oqartirib, chollarga aylantirib qo'yadigan kunning azobidan qanday saqlanursinlar. Qiyomat shunday dahshatki, aql hushi joyida katta kishi emas, yo'rgaydagi chaqaloqni qaritib, sochlarini oqartirib, yuzlarini burishtirib, yo'rgaydagi cholga aylantirib tashlaydi. Vaholanki bu aqli yetadigan banda emas bu. Bu hali go'dak bu, aqli yo'q buni. Lekin dahshat mana shunday qarilikka solib yuboradi ularni. U dahshatli kun sababli osmon ham yer ham yorilguchidir. Allohning va'dasi amalga oshguchidir. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, naq oyat o'qiyapmiz. Isrofilni bor yo'g'i bir marta dam urib qo'yishligi koinot nizomi buzilib, hamma yoq ostin ustun ketyapti. Bu bitta mahluq. Endi Xoliq o'zi qanday qudrat egasi ekan? Bu bitta farishta xolos, bir marta puflab qo'yganligiga dunyo ostin ustun bo'lib ketayotganda buyuk qudrat egasi bo'lgan Alloh o'zi qanaqa qudrati bor ekan? Biz mana shunday Allohning bandalarimiz birodarlar. Ana shunday Allohning ibodatxonasiga kelib yerga qo'yib turibmiz. Parvardigor, biz seni qullaringmiz. Sen bizning Robbimizsan deb turibmiz. Mana shu uchun Alloh yaxshi ko'radi siz bilan bizni. Fa iza nufixa fis-suri nafhatun wahida va humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahida fa yawma idin waqatil waqiya va shaqqatis samaa'u fahiya yawma idin wahiya. Bas qachon sur bir chalinganida va tog'u yerlar, yer va tog'lar o'z joylaridan ko'tarilib, bir-birlari bilan urib, chalparchin bo'lganida ana o'sha kunda voqea voqea bo'lar, ya'ni qiyomat sodir bo'lar va osmon yorilar. Tog' yer titilib, bir-biri bilan to'qnashadi. Kallayza dukkatil ardu dakkan dakka. Yo'q, bunday kirdikorlaringizni qaytingiz. Qachon yer zilzilaga tushib barcha narsa chirparchin qilinganida. Yawma tarjuful ardu wal jibalu fakanatil jibalu katiban mahila. U kunda yer va tog'lar titroqqa tushar va u tog'lar to'kilib to'kilib turguvchi qum tepalarga aylanib qolar. Mana shu tog'lar qum bo'lib ketadi deyapti Alloh taolo. Va takunul jibalu kal ahnil manfush. Mana shu buyuk tog'lar titilgan jundek osmonda uchib yuradi. Bu qanaqa shamol bo'ladi? Qanaqa kun bo'ladiki, o'rnidan qimillatishlikka biz qodir bo'lmagan shunday bir og'ir tog'lar titilgan jundek uchib yuradigan bo'lsa. Va izal biharu sujirat. Dengizlar tandir kabi qizitilganda va suv o'rniga olov bilan to'lganida. Dengizni suvlari qaynab olov o'rnida turgandek bo'ladi. Va idas samau fatarat. Osmon yorilganda, yoriladigan narsa yo'q osmonda. U yoriladigan narsa faqat qattiq narsa bo'ladi. Sinodigan yoki yirtiladigan narsa. Osmonni qo'l bilan ushlab bo'lmaydi. Lekin mana shu osmonda Alloh taolo yoriladi. yirtiladi deb aytadi. Faiza shaqqatis fa kanat wardatan kaddihan. Endi qachon qiyomat qoyim bo'lgach, osmon yorilib, jahannam haroratidan qizib ketgan teri kabi qizarib qolganida. Osmon qizarib ketadi issiqdan. Osmon yorilib, rangi xuddi tutundek oq, qizil, sariq boshqa ranglarga kiradi, tuslanib. Osmondagi yulduzlar lazzaga kelib, yerga qulay boshlaydi. Dengizlar ularni tushishdan yorilib, qirg'oqlardan toshib ketadi. Va idan nujumun kadarat. Yulduzlar ham o'z falaklarda to'kilganida. Qiyomat kunida oy bilan quyosh bir yerga keltiriladi. La uqsimu bi yawmil qiyamah va la uqsimu bin nafsil lawama. Ayahsabul insanu allan najma idama? Bala qodirina ala an nusawiya banana. Mushriklar qiyomat bor desa, oxirat bor desa, aytishardiki, ha bu chirib yo'q bo'lib ketsak qanday qilib bu chirib turib olib ketgan jasadimizni yana Alloh tiriltiradi desa Alloh aytayaptiki men qiyomat kuniga qasam ichurman va men malomatgo'y nafsi qasam ichurmanki hech, hech shak shubhasiz qayta tirilib hisob kitob qilinursizlar inson biz uni chirib tuproqqa aylanib ketgan suyaklarini hargiz to'play olmas deb gumon qilurmi? yo'q biz uning barmoqlarini ham tikilab joyiga keltirishga qodir bo'lgan zotmiz. Bana ko'p aytganmiz. kriminalistika fan rivojlanganda insonni barmog'ini izi boshqa insonni barmog'imizga o'xshamas ekan. Lekin 1400 yil burun Qur'oni Karimda Alloh taolo barmog'ingni uchigacha to'lab qo'yaman deyapti. Bu Qur'ondagi ilmiy mo'jizalarga dalolat qilardi. Ikkita insonni barmog'ini izi emas, monovi barmog'ini mono barmog'iga izi o'xshamaydi. Endi tasavvur qiling, nechchi xil variant, necha xil kombinatsiya bor. Hozir yashab turgan 7 milliard odamni ikkiga ko'paytiringda ana shu barmoqlardagi chiziqni kombinatsiyasini chiqarib ko'ring, matematikani tushunsangiz. Va odam alayhisalomdan beri qancha odam kelib ketdi? Qiyomatgacha qancha kelib ketadi? Bu kombinatsiya takrorlanarmikan? Balki inson oldida kelgusi hayotda ham fisq, fujur, gunoh amallarni qilmoqni istab, qiyomat qachon o'zi deb qolar? Bas ko'rgan dahshatlaridan ko'z qamashib, osmondagi oy ham tutilgan holda quyosh va oy birlashtirilgan vaqtda ana o'sha kunda u inson u balo ofatlardan qayerga qochib qutulish mumkin deb qolar. Oy bilan quyosh to'qnashadi. Mana fizikani o'qisak yoki bir boshqa bir fan aniq fan e, o'qiydigan bo'lsak fanlarni, mana shu yer shari aylanishligida agar 1 sekund sekinlab qolsa, quyosh tushgan joy kuyib ketadi deydi. Quyosh tushmagan joy muzlab ketadi deydi. 1 sekund. Endi agar 1 sekund tezlab ketsa, yerni betdagi hamma narsa ko'tarilib ketadi deydi. Sekundiga, millimetriga, mikroniga hisob kitob qo'yilgan mana shu dunyo qiyomat qoyim bo'lganda o'zini nizomidan buzilib chiqib ketadi. Jabbor Xoliq kelib osmon yerni o'zining qo'li bilan ushlaydi. Wa ma qadarulloha haqqo qadri val ardu jami'an qabzatuhu yawmal qiyamah vassamavatu matviyatum biyamini. Ular Allohni to'g'ri taniy olmadilar. Butun yer qiyomat kunida uning qabzasi changalidadir. Osmonlar esa uning qudrat qo'liga yig'ilgandir. U zot ularning shirklaridan pok va yuksakdir. Biz uni arzimagan bir qismimiz. Mana shu koinot 7 qavat osmon, osmondagi galaktika deydigan bo'lsak, bizning galaktikamiz hech narsa emas. Lekin qanchalik katta. Shularning hammasi butun koinot Alloh taolaning changalida bo'ladi deb aytilyapti. Alloh taolaning qudrati, Alloh taolaning azamati qanchalik buyuk. Yawma natvis samaa ka tayyis lil kutub kama bada'na awwala khalqin nu'idu va'dan alayna inna kunna fa'ilin. Alloh taolo nimaga o'xshatyapti osmonni? Diqqat qilib turinglar. palosni yig'ishtirib yumaloq qilib qo'yamiz, tikka qilib qo'yamiz. Yig'ishtirib qo'ydik deymiz. U kunda biz osmonni osmonni ham xuddi maktub yozilgan sahifani o'ragan yangliq o'rab birinchi marta qanday yaratgan bo'lsak, o'sh holga qaytaramiz. Bu bizning zimmamizdagi va'dadir. Albatta biz shunday qilguvchidirmiz. Osmonda Alloh taolosi shuni yig'ishtirib olib qo'yadi, deyapti. Qayerga olib qo'yadi? Osmonda olib qo'ysa nima qoladi u yerda? Nizom buziladi. Osmon va yerdagi hamma o'ladi. Kullu man alayha fan va yabqa va yabqa wajhu robbika zul jalali va ikrom. Yer yuzidagi barcha jonzot fonidir. Buyuklik va karam sohibi bo'lgan Parvardigoringizning yuzi o'zingina mangu boqiy qolur. Jamiki tiriklar o'ladi. Faqatgina haqiqiy hay bo'lgan Alloh tirik bo'ladi. Bu vayron bo'lgan, ostin ustun bo'lgan koinotga qarab Alloh taolo nido qiladi. Dunyoda tog'iylar bor. haddan oshgan zolimlar bor. Mutakabbirlar bor, jabborlar bor, gapi ikki qilmaydigan amaldorlar, podshohlar bor. Polvonlar bor, boylar bor. Yer yuziga hukmronlikda da'vo qilganlar bor. Mana shu kunda ular qayerda bo'ladi? Mana shunday dunyo ostin-ustun bo'lib turgan paytda Alloh taolo butun dunyoni o'zini qabzasiga, koinot shunday ushlagan holda aytadiki, Buxoriy va Muslim rivoyat qilinadi. Osmonni Alloh ushlaydi. deydi Rasululloh. So'ngra yerni podshohlari qani? Mutakabbirlar qani? Jabborlar qani deb so'raydi. Hech kim javob bermaydi. Boshqa rivoyatda men podshohman, men jabborman, men mutakabbirman, jabborlar qani? Mutakabbirlar qani? Jabborlar qani? Mutakabbirlar qani deydi. Limanil mulkul yawm Bugun mulk kimniki deydi Alloh taolo. Hech kim javob bermaydi. Chunki hech kim qolmagan. O'zi javob beradi: "Lillahil vahidil qahhar." Yagona qahhor bo'lgan zotning mulki. Insonlar Allohni to'g'ri taniy olmadilar. Odamlarga kibr qilayotganlar qayda qoladi shu kunda? Odamlarda taqdirni osonlik bilan hal qilib qo'yayotganlar qayda qoladi? Haddidan oshgan zolimlar qayerda qoladi? Mutakabbir podshohlar qayerda qoladi? Ey odam bolasi, nimaga takabbur qilasan? Nimaga kibr qilasan? Kimsan? Takabburlik qilgani kimsan? Axir asling najosat, qorning to'la najosat, qabrga kirganda to'la najosat bo'lsang. Axir sen Sidi yo'lidan bir marta u yoqqa, bir marta yurga bu yoqqa yurgan bo'lsang, qo'lingda na bir o'zingni tiriltirish yoki o'ldirish qo'lingda bo'lmasa, nimaga kirilasan? Insonni ya yo'qol inson, ma g'arraka bi robbikal karim. Ey inson bolasi, karim bo'lgan Parvardigoriga ibodat qilishingdan seni nima g'ururlantirib qo'ydi? Nimaga ishonyapsan? Nimaga ishonyapsan? Dunyoni menman degan podshohlaridan Namrud ana uhi va umid. Ibrohim alayhisalom Alloh o'ldirib tiltiradi desa, "A men ham o'ldirib tiltiraman" dedi. Bor ikkita mahbus topib ketadi. Ikkalasi o'limga hukm qilingan edi. Mononi dedi o'ldiringlar, mononi qo'yib yuboringlar. Mana men tiriltirib o'ldirdim dedi. Alloh u tiriltirishi, o'ldirishi bilan bunikini farqi bor. Shu Namrudni Alloh taolo birodarlar bir chivin bilan halok qildi. Mana shu mutakabbirni shunday xor qildiki, Rivoyatlarda shu chivin burniga kirib ketdi, yana cho'loq bo'ladi u chivin. Chivin qimirlagan paytda oyoq kiyimlar bilan boshiga urishganida shunda chivin to'xtar ekan, shunda orom olar ekan. Alloh xor qilgani ko'ringki, xudolikni da'vo qilayotgan eng qudratli bo'lgan podshohni boshiga kirgan, burniga kirgan chivin boshiga oyoq kiyim bilan urishga sabab bo'lyapti. Alloh taolo xor qildi. Inson kibr qilishiga zarracha haqqi yo'q. Qalbida zarracha kibr bor odam jannatga kirmaydi. Valahul kibriyau fis samawati val ard va al azizul hakim. Osmonlar va yerdagi barcha buyuklik yolg'iz unikidir. U qudrat va hikmat sohibidir. Rasululloh mana shu oyatni o'qib turib aytadilar. Alloh o'zini o'g'lab, men podshohman, men jabborman, men mutakabbirman, men azizman, men karimman Payg'ambarimiz shu so'zni aytganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi turgan minbar titradi deydi. Ya'ni bu mashhadda dahshatliligidan, Alloh taolaning sifatlaganligidan, bu holat ulug'ligidan payg'ambarimiz bergan mana shunday bir so'zlariga payg'ambarimiz minbari titradi. Payg'ambarimiz yiqilib tusharmikin deb qo'rqib ketdim deydi. Abdulloh ibn Umar. Abu Hurayradan rivoyat qilinadi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar, insonlar mana shunday vayron bo'lgan holatda Yerlar yorilgan, dengizlar qaylab tugagan, yulduzlar to'kilgan, osmon sidirlab tashalgan, tog'lar jundek uchib yurgan holatda payg'ambarimiz aytadi, shu holatda mahluqotlar qirq qoladi dedi. Abu Hurayradan, "Ya Abu Hurayra, 40 kunmi?" deshti. Dedi, "Abayt, unaqa emas" dedi. "40 oymi?" dedi. "Abayt, unaqa emas" dedi. "40 yilmi?" dedi. "Unaqa emas" dedi. Bu 40 yilmi, kunmi, oymi, ming yillikmi Alloh taoloning o'zigagina ma'lum bo'ladi. Birinchi nafqa cholingandan ikkinchi nafqagacha bo'lgan muddat Alloh bilgan 40. Va nufiqa fis suri fasaiqa man fis samawati va man fil ard illa man sha'a Alloh thumma nufiqa fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Sur chalindi-yu osmonlar va yerdagi bor jon zot o'ldi. Faqat Alloh xohlagan zotlargina tirik qoldilar. So'ngra u ikkinchi bor chalindi-da, banogoh ular, ya'ni barcha haloyiq qayta tirildi. Qabrlaridan turib Allohning amriga ko'z tutdilar. Inshaalloh ertaga bo'ladigan suhbatimizda surni ikkinchi marta chalish haqida suhbat olib boramiz. Insonlar qabrlardan chiqib qanday qilib unib o'sishliklari va mahshargohga qarab yurib borishliklarini o'tamiz. Aqulu qawli hada va astagfirullohu lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.